มีพระพระพระเซนนะสี่รูปนะท่านอยู่ด้วยกันแล้วก็ท่านตั้งใจว่านะพรรษานี้นะท่านตั้งใจจะปฏิบัติธรรมให้เข้มข้นเลยนะ由四位法师在一起安居。 然后他们哎就商量好了说，这个安基他们要好好的、认真的用功。嗯，他们就，订，卡，定，规，呢，对，方，嗯。是，四，个，法师，他，就，他们，就，约，好，了，说，我们，要，择以在，一，起，用，功，不，许，说，话。 ก็เพราะเราก็คงเคยเห็นห้องห้องปฏิบัติธรรมแบบเซนนะเขาก็จะนั่งแบบนะเรียงเรียงกันนะเนาะา我们也曾经看过在一起用功，就是闭关的那种情境，就是坐齐齐在一起，排在一起。ก็แรกแกก็ตั้งใจกันปฏิบัติดีนะ แต่ไม่ถึงวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะ 他们很认真用功是很好的，可是不到一天就诶有物物体发生了。嗰啲，佢，เหมือนมีเสียงดังอยู่ข้างนอกนะ，คล้ายๆเหมือนจะมีคนมา，就像诶好像是外面诶外面有很大的声音，像是有人来了。嗯。พระลูกหนึ่งนะท่านก็เลยพูดขึ้นนะว่าเฮ้ มีคนมาหรือเปล่า อ่า就有一位法师就诶说话了诶是不是有人来了พระรูปที่สองก็เลยบอกว่าเอ้าเราตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่พูดคุย คุณพูดทำไม第二个人就说呃我们不是说好了吗不许说话吗怎么你就说话了呢พระรูปที่สามก็เลยบอกว่า คุณสองคนพูดคุยกันทำไม เราตกลงกันว่าจะไม่พูดคุยกัน第三个呢第三个人第三位法师就说哎你们两个是做什么啦我们不是说好了吗不是决定好吗不许说话了吗你们两个人在说些什么呢สักครู่หนึ่งลูกที่สี่ก็หัวเราะขึ้น พวกคุณสามคนเนี่ยแย่มากเลยนะ ผมดีคนเดียวผมไม่พูดคุย第第四位法师他就很高兴的讲讲很高兴的就说哎你们三个人哎就是很啊、很差劲哎说好了不说话但是你们三个人都在说话就只我有只有我一个人不说话我是最好的แต่สรุปนมีใครไม่พูดคุยไหมอ่า 有没有谁不说吗？ทุกคนก็ก็ขาดสติเผลอพูดกันทั้งนั้นเลยนะอ่า四四四个人都都没有了决心都在说了失去了决心อย่างรูปแรกนะท่านก็พูดเพราะว่ามันได้ยินเสียงก็เลยเกิดความสงสัยนะ第一位法师因为听到声音他就起了怀疑嗯 รูปที่สองท่านก็พูดเพราะคิดว่าอยากจะเตือนนะอยากจะเตือนรูปแรกว่าเออเราต้องรักษากติกานะ呃，第一位法师他就想提醒第一位法师，我们是在执意之中。แต่รูปที่สามเนี่ยท่านพูดด้วยความโกรธไม่พอใจที่สองคนนั้นพูดคุยกัน但是第三位法师他说的是因为他对他们的不满意。 生气了，他们两个人说话了。รูปที่สี่นี่พูดด้วยความคล้ายๆดีใจหรือว่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่น ที่เออไม่พูดคุย第四位法师他说的，他认为自己诶比他们都好，就是比谁都好啊，所以高兴了，因为自己没有说。เนี่ยเห็นไหมบางีการพูด ขึ้นมาสักคำเนี่ยบางทีมันก็มีมีอะไรข้างในนะที่มันมันผลักดันให้เราพูดออกมาเนาะอืม其实我们每次说话，每次呃聊天，都是因为我们内里面已经有了它，所以它表现呈现出来。บางทีเราก็พูดด้วยความสงสัยอ有时候我们说了 一些疑问、一些怀疑的问题。有时，我们就的我们那里面有时，候我们那有时，说的我们那里面不满意的事情。有说的我们那里面不满意的事情。那里的事情。有时，我们的我那里的事情。有时，有时，我我们说的我们那里面不满意的事情。有不有有时，我们说的不 因为我应该哎，就是自己所认为的、所学到的东西，以为自己就很了不起、很能干，所以把它说出来了。但同时，他哥说，对，有，点，疯散嘛，疯有时候我们说的就是我们那里面，因为很散乱，自己想些什么，然后就说些什么。那讲，的，就是我们那里我们说的，就是我们那里面，因为很散乱，自己想些什么，然后就说些什么。那 ถ้าเรางดพูดคุยกันเนี่ย เราจะเห็นความรู้สึก อยากพูด มันผุดขึ้นมาในใจของเรา我们来用功修行止语，我们就可以观看到我们内里面想说的话。มันจะอยากรู้สึกคันปากถ้าไม่ได้พูดมันจะรู้สึกอึดอัดมากถ้ามันจะ会感觉到我们嘴巴痒了，或者内里面很烦躁。เอออาตมานะ เคยไปปฏิบัติธรรมตอนตอนนั้นยังไม่บวชนะเขาก็ให้งดพูดนะเจ็ดวันนะ和尚我呢在还没有剃还没有出家之前也去诶用功也有只过一七天嗯พอครบเจ็ดวันแล้วนะมีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งบอกว่าอึดอัดมากนะเห็นหน้านะคนนี้อยากพูดมากเลย 他说有一个人有一个同修呢，哎，就是在七天结束以后，他就说，呃，烦躁的要命，内心里面就很想。因为诶，七天结束了，有一位同修就是说，他说内心里面烦躁的要命，很想说话。何来？何เวลาไปอาบน้ำด้วยกัน。 ที่ตรงตรงนั้นจะมีบ่อน้ำร้อนนะเวลาไปอาบก็จะไปอาบน้ำร้อนด้วยกัน有人有有那个热水热水的水塘，所以他们是两个诶、哎，跟另外一个同学就是两个人一起在那里冲凉。嗯，อาบน้ำด้วยกัน ก็มองหน้ากันนะแล้วก็แบบอยากจะพูดมาก แต่กติกาก็ไม่ให้พูด

跟着那个散乱的心走了，他说了啊，他就看不到他自己内心里面想说的。嗯，พวกเราก็ลองดูเนาะเราปฏิบัติทำกัน มาด้วยกันแต่เหมือนทำเป็นเหมือนไม่รู้จักกัน我们来用功修行，我们一起来，一起来用功修行，我们诶就当做不认识。嗯，ถ้าเราเนี่ยถ้าเรารักษาเรื่อง การสำรวมวาจาได้ดีเนี่ย การปฏิบัติธรรมนี่จะก้าวหน้ามากขึ้นเลยถ้า如果我们诶指引很好的话，我们的在这个过程之中呢，我们就有很大的进步。หลวงพ่อเทียนท่านก็เคยเล่านะตอนที่ท่านไปปฏิบัติธรรมน่ะก็มีมีคล้ายๆมีญาติผู้ใหญ่นะไปปฏิบัติธรรมด้วยอีกคนหนึ่งเอ่อหลวงพ่อเทียนท่าน也有说过他 在刚刚开始去用功的时候，有一跟他诶一位很好的，就是跟他的有一位亲戚跟他一起去了。嗯，ปฏิบัติธรรม，หลวงพ่อเทียนตั้งใจปฏิบัติธรรม，แต่นญาติที่ไปด้วยเนี่ยชอบมาพูดกับหลวงพ่อเทียน。龙波天他喜欢用功，他在精进用功，可是他的这位亲戚呢，很喜欢说话，就常常来找他聊。嗯。 หลวงพ่อเทียนไม่พูดด้วยนะเขาโกรธหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนจะ不跟他说话他就生หลวงพ่อเทียน的气แต่หลวงพ่อเทียนปฏิบัติไม่กี่วันนะเข้าใจธรรมะแต่ญาติคนนั้นที่ไปด้วยกัน ไม่ได้อะไรเลย เพราะไปแล้วก็อยากจะพูดคุยนะ但是龙波天呢，他不到几天他就降华了。可是他这位亲戚呢，什么他不知道。嗯，อันนี้ หรือไม่แต่หลวงพ่อคำเขียนนะตอนท่านไปปฏิบัติธรรม กับหลวงพ่อเทียน ตอนนั้นท่านก็ยังไม่บวชนะ就像冈田长老一样，他也他就去跟龙波天学习的时候，那个时候他还没出家。แต่ก่อนหลวงพ่อคำเขียนท่านท่านเคยเป็นหมอธรรม ก็เหมือนมีเขียน เขียนคาถาเขียนอะไรพวกนี้ได้เออใ在

这个亲戚呢，知道他会，他是个行，他是个灵医，是个行医，就要来常常来跟他要写这个画这个胡头，这个我们叫的胡子给他。嗯，我父公写，ตอนแรกแรกก็ก็ยังรู้สึกเอิมันเป็นความเคยชินเนาะนึกว่ามันดีก็ก็เขียนให้กับเขาบ้างนะ。刚才长老他刚开始的时候，他认为这个事情这件事很好，因为。 这个是他的过去的一种旧的习惯，他认为这样做很好嘛，可以帮助别人，他就画给他。在后来呢有人提醒他：“你来这里用功来修行啦，是要来培养觉性的，过去的事要把它放下啦。”嗯，有，问。 因为我们过去的旧的习惯是自己一直在做的，所以就会就会想着弄了跟着他去是吗？就是因为我们因为我们过去的旧习惯，我们很容易就会又会跟过去的这种旧习惯，照着这种旧旧的习惯去做。 พวกเราก็ต้องระวังนะบางทีความเคยชินที่สนุกสนานกับการพูดคุยเนี่ยมันก็จะทำให้เราล่วไหลออกไป我们大家的小心一点，我们过去的旧习惯啊，我们诶喜欢聊天的这种习气呢，会让我们迷失方向。อย่างตัวผมเองนะก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพูดน้อยอยู่นะอยู่คนเดียวก็เดียวได้นะ就像和尚我自己呢， 我很少说话，呃，没有什么可说的。我跟自己一个人，我可以，我可以自己一个人这么过。嗯，有法，他他那他有菩提根雕，然后他礼拜、，做、，读、，书。呃，在寺院里，我就是一个人在疗房。呃，有时候我就诶用功做手部动作，诶或者诶其他。有时候我就来看书。嗯。 แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปเดินทุดงคนเดียวนะ เป็นเวลาหกเจ็ดเดือนนะ เออ有一次我自己一个人去行脚，哎，行脚了有六七个月，一个人去行脚六七个月。นะก็ไปคนเดียวนะ ก็ไม่ค่อยได้แทบจะไม่ได้พูดคุยกับใครเลย 一个人去行脚呢，就没有任何没有跟任何谁说过一句话。嗯，แต่มันเห็นความรู้สึกอยู่ตอนหนึ่งมันรู้สึกว่าพอมีคนมาทักทายเรามาถามเรามันเกิดความรู้สึกดีใจเหมือนคล้ายๆนะมันคล้ายๆมันได้พูดออกมาบ้างนะ但是有时候呢，有人过来跟我跟我聊天呢，我看到哎，有人来跟我聊天， 啊，那里面很高兴，他那里面的话可以说出来了，所以那很高兴。有 <laughs> 有时候呢，哎，自己是没错，我自己一个人都可以过，但是也可以感觉到，是内心深处啊，他也会感到有寂寞。嗯。 แต่อย่างอยู่ที่วัดเราก็ว่าเราไม่ค่อยพูดคุยแต่บางที พอเราออกไปฉันหรือเราสวดมนต์ทำวัดก็จะได้มีการพูดคุยกับคนรู้จักบ้างนิดนิดหน่อยๆนะอ่า虽然在庙里、在疗房里没有跟任何说话，没跟我没有跟任何人说话聊天，可是呢，哎，出去吃，哎，过堂吃饭的时候，或者去上网课的时候，也会少，也会说一些 少许的说一些。หรือมีงานการก็ปรึกษาหารือกันบ้างก็มันก็ได้พูดคุยกันบ้างนิดๆหน่อยๆน่อยครับอ่า或者开法会的时候有法事的法堂的时候诶出来讲法诶也会少诶说聊诶说一点点诶必说一聊一点点แต่ตอนไปปฏิบัติตอนไปเดินทุดงเฮ้ยมันเห็นตัวเอง มันมีความรู้สึกอพอมีคนมาพูดด้วย มันรู้สึกพอใจอ哎，当去行脚的时候呢，哎，有人来跟我聊的时候，觉得很满意。หรือแต่ก่อนเราเคยอ่านหนังสือเนาะพอเดินไป นะบางทีผ่านหมู่บ้านเห็นหนังสือพิมพ์ที่เขาแบบตั้งไว้เป็นสาธารณะมันมีความรู้สึกอยากจะไปอ่านอืม或者有时候在

แต่ถ้าเป็นชีวิตปกติธรรมดาเนาะการพูดคุยการอ่านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ผิดปกติอะไรถ้า如果在我们的日常生活之中哎我们会认为说哎你跟我们聊天或者看这些报纸这是一件很正常的事情แต่ถ้าเราลองอะลองมาทำอะไรที่มันแตกต่างจากชีวิตปกติของเราเราจะเห็นความเคยชินที่มันไหลไปนะ ตามที่เราเคยทำปกตินั่นแหละ但是我们来诶来诶来观看我们内心啊，来观看的话，我们那一些旧的习惯，其实就是我们诶跟着这些旧的习惯给跑了，你就会看到有不同之不同之处。嗯，ตอนนั้นก็เลยรู้สึกโอ้พอเราเห็นนะแต่แรกมันก็หลงไปอ่ะสักพักหนึ่งพอเรารู้ตัวเอ้ยมันเห็นว่า ที่เราหลงไปอ่านหลงไปพอใจที่ได้อ่านเอ่า刚开始我们去看书的时候，我们哎，这个时候迷了啊，迷了去看书了。但过了一会，你就会观看到哦，自己刚才又迷了，迷了去看书了。嗯，หรือว่าตอนที่มีคนมาพูดคุยแล้วเราพอใจ ตอนแรกก็หลงไปพอใจ แต่พอสักพักหนึ่งพอสติมันเกิดขึ้นนี่ มันรู้ทันที่เห็นความพอใจในใจของตัวเอง 啊，或者有人来诶、欸、聊天的时候，刚开始的时候很高兴，啊，这个时候又跟这个诶、满意高兴的走迷失了，诶、再过了一会觉性起来的时候，就看到，呃，自己刚才又迷了。嗯，บางทีมันก็มีความหลงมีความเผลอนะแต่ถ้าเราฝึกสติเนะี่ยมันจะเออทำให้เราเท่าทันมันแล้วก็พอเห็นมันมันเราก็กลับมาได้นะ 有时候是迷啦，跟这个哎妄妄想妄念给走了。可是当我们有觉性的时候，你就会看到自己的心哎又迷了，又迷失了，它就可以回来。嗯，วันหลังนะพอเดินผ่านเห็นหนังสือพิมพ์อีกอ่ะมันก็ยังมีความอยากจะไปอ่านแต่สติมันจะเร็วเร็วขึ้นจนเออเราตัดตรงนั้นได้ไม่ต้องเดินไปอ่านมันอ่า 接下来呢？哎，我们在看到这些报、这些报纸的时候呢，是有这样的妄念想起来，哎，有这样的念想起来的时候，这这样要去看书的欲望想起来，当这个欲望升起来的时候，就看到它，看到它就灭了，就不用再跟这个妄欲望走去看哪去看书、去看报纸。你问难呢，你困难呢？ ไปพักมาอยู่ในป่าช้ามีคนมาหา มันพอเห็นคนมาหานี่ใจมันยิ้มเลยนะโอ้ มีคนมาหามันยิ้มในใจ แต่คราวนี้พอเราเห็น เห็นใจมันยิ้มพอใจเนี่ยมันหายไปของมันเอง但后来我诶在行脚的时候，自己睡在那个就是在那个火化场的时候呢，诶有人从远远的走过来的时候，看到我自己内心很高兴，诶。 当当当看到自己内心里面高很高兴的时候，他这个高兴他自己就灭了。嗯，อันเนี้ยนะสติพอมันมันระลึกได้นะมันจะระลึกได้แล้วมันก็จะตัดของมันได้นะ觉性他自己会做想做觉知，然后他自己会放下。บางทีมันก็ยิ้มนะมันตลกที่ตัวเองหลงนะมันตลกที่ มันยิ้มที่มันรู้ทันความหลงที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเองนะ有时候蒙迷了，迷了你就会很有气的看到自己啊，哎又迷了啊，然后他就会自己他就会放下，觉性他自己会放下。嗯，พวกเราเองเนาะลองนะลองดูดีๆนะดูดีๆ ก่อนจะพูดก่อนจะทำอะไรเนี่ยให้สตินะนะมันระลึกได้ก่อนว่าจำเป็นไหมนะ 呃，我们来好好的观看。当我们要说话、呃要聊的时候，我们用觉性来观看，需不需要说？嗯，ถ้าเรามีสติเราจะกลับมาเห็นเนี่ยเห็นจิตเห็นใจของเราเองเนี่ยอืม如果我们有觉性，觉性就会来观看我们自己的身和心。มันจะมีสภาวะหนึ่งนะเรียกว่าจิตยิ้ม 就会有看到我们内心里面的境界，就是心它会笑。嗯，ยอะไรยยกิเลสเห็นกิเลส。笑什么呢？笑我们诶烦恼习气灭灭了，消失了。诶笑我们能够烦恼习气能放的能放下了。嗯，กิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ย。 สติปุ๊บเห็นปั๊บเนี่ยโอ้มันยิ้มย่อได้เออ ไม่เสียท่ามันละ黄老升起来，觉性他看到，呃，我们心就笑，心会笑了。นะพวกเราลองดูนะเราจะเห็นไหมเห็นจิตมันอยากจะพูดนะฮะถ้าเราเห็นจิตมันอยากจะพูด มันจะเกิดจิตยิ้มขึ้นมาโอ้รู้เท่าทันมันละอ่า我们大家来看呃看到我们的心哎 烦恼升起来了，哎，然后它灭掉，觉性看到以后自然灭掉了。看到我们来看到我们的心相。หรือบางคนมีความกลัวนะเวลาอยู่ในที่มืดนะกลัวผีกลัวงูนะลองดูว่าเราเห็นมันกลัวหรือเราเป็นผู้กลัวอ่า我们有些人呢在黑暗的地方在比较暗黑暗的地方他就害怕 害怕鬼呀、啊，诶，害怕许许多多的，就是诶有那种恐惧心。那么我们来观看，看看我们到底是诶是观看到内心里面的鬼，还是成为鬼？你可以过皮没？有没有人害怕鬼呀、啊？ตอนตอนผมนะบวชใหม่ๆมีอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะพอมีคนตายนะ เขาก็จะเผาศพในคล้ายๆมันจะไม่ปิดมิดชิดเนาะอยู่หลังวัดนะเคยไปเป็นอนนะนอนแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงที่เขาเผาศพคนเดียว在在我刚刚出家的时候，就在苏卡多，在苏卡多呢，就诶有人有人死了，就在苏卡多烧，然后就在那个寺院的后面那里烧，然后他自己 我自己一个人就在那里用功。เนี่ยตอนหัวค่ำนะเออเราก็ไปตั้งแต่ประมาณยังไม่ค่ำนะห้าโมงเย็นก็ไปอยู่ตรงนั้นนะแต่พอค่ำขึ้นมาเนี่ยโอ้บรรยากาศมันเริ่มวังเวงขึ้นอ่าเออ下午五点来钟我就在那个地方诶当比较晚了一点了那个风呢它呼呼呼的就吹起来了嗯ก็เดินจงกรมอยู่ข้างๆตรงที่เขาเผาศพนะ แต่บางทีไฟที่เขาเผาศพดมที่พัดมาเนี่ยโอ้มันแบบมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะ呃，我就在这个烧这个人烧尸体的这里旁边，在那里进行。然后呢，那个风呢一吹来呢，就是，诶吹来的那个气味呀、诶一下子吹来，一下它就在那里不停在那里变化。嗯，บางทีเดินไปตกใจเหมือนพอลมมันพัดมาเนี่ย ลไฟมันพัดเข้ามาเหมือนนึกว่าเหมือนผีมันเข้ามาหาเรา有时候呢，我走过去，那个风吹过来了，就一股火，一股热，我就得扑脸而来，就心里面就很害怕，哎，像就像鬼来找我的一样。嗯，哎，แต่ก็ลองอยู่ดูนะเราตั้งใจว่าจะอยู่แล้วมันจะมาก็มาลองดูอ่า 因为我那个时候很就是一心说，哎，很认真，我就要在这个地方，我就来看，哎，来就来吧。หรือบางทีนะหมาก็หอนนะนึกว่าผีจะมาหาอีกแล้วอืม有时候那个狗它就叫起来了，就以为那个鬼它再次来找我了。嗯，แต่ก็ลองดูจริงๆนะก็ลองปฏิบัติทำอยู่ตรงนั้นน่ะนอนอยู่ตรงนั้น ก็ไม่เห็นเขาเข้ามาหาเลยอ่า 我就尝试的看，我还是继续就是在那里用功，也在那里睡觉，但是呢，也不见得有鬼来找我。บางทีนะเราไม่ทันเห็นเราแค่คิดเนี่ยเราก็กลัวละ有时候呢，我们还没有还没有看，还没有看到，可是呢，我们的妄念就害怕了。嗯，พอเราคิดขึ้นมากลัวนะพอเราไม่รู้ทันเนี่ยมันจะมีความปรุงแต่งในใจ มาทำไมกลับไปดีกว่า ไม่ต้องอยู่หรอกอะไรนะความคิดมันจะปรุงแต่งในจิตของเรา也有时候我们的妄念，有时候那个妄念它就升起来，就会说，就会跟自己说，哎，我来这里做什么了？回去还不如回去，回去的比较，哎，还好，哎，干脆就回去吧。这个妄念它总是来骗我。嗯，ถ้าเราไม่รู้ทันว่าจิตมันปรุงแต่งนี่มันคงหอบนะหอบกด หอบบาดกลับไปนอนที่กุฏิถ้า如果我们没有决心看到他的话我们就会回疗房去睡觉了อแต่นี้บางทีเราก็เนี่ยถ้าเราลองอยู่ดูมัน เราก็จะเห็นความคิดปรุงแต่งพวกนี้เกิดขึ้นในจิตในใจนะ那如果我们来观看它就会看到我们从内心里面升起来的妄想妄念ไม่ใช่ว่าเราจะเก่งเราจะไม่กลัวนะ แต่เราลอง เผชิญกับสภาวะที่เราไม่เคยอยู่นะเราจะเห็นบางอย่างมันผุดขึ้นในใจของเรานะ我们不是说哎我很我很厉害我很能干我不害怕我们要在那里哎看说哎有些时候看观看我们的哎观看我们的内心内心里面它就有一些哎情哎一些哎心态心绪升起来给我们看แต่ตอนนั้นก็ จำเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อคำเขียนท่านเคยเล่าให้ฟังได้นะ那个时候呢，刚田长老有说过一一件事情来。หลวงพ่อคำเขียนท่านเคยเล่าให้ฟังว่า ตอนที่ท่านบวชใหม่ๆนะ ท่านที่ตรงกุฏิของท่านนะเอาไม้พื้นที่เป็นฝาลงศพมาทำนะเออหลวงพ่อกันเียง曾经这样 诶，曾经这样对我说过。他在他诶出家刚刚开始的时候呢，他就用那个柴火啊，在他的旁边，呃，就是呃，龙波甘田，诶，甘甜长老他曾经对我说过。

诶，就是那个浮肿、湿肿的那种、那只脓血的臭味出来。หลวงพ่อท่านว่าท่านนอนอยู่เนี่ย เหมือนมีผีมานอนอยู่ข้างๆเลย他在刚才长老说他在睡的时候就像鬼睡在他身旁。หลวงพ่อมันก็มีความเคยชินนะเคยเป็นหมอผีก็บริกรรมคาถาบริกรรมคาถาผีมันก็กิ้งหนีไปเออ 长老他曾经是一位医诶诶诶那个灵医，所以他有这样的一种诶，就是有那个诶赶鬼的这种诶这个方法。当他一送这个咒的时候，这个鬼呢，这个尸体呢就会在身边摆摆晃来晃去，诶摆动。嗯，怕你无力扛呢，皮毛够紧，赶快拿，快快拿起来。啊。 当他在诶念这个咒的时候，那个鬼，哎，这个，他这个他他在念这个咒的时候，这个鬼他就滚开。嗯，他他们呢来参，我的感觉他。 ผีก็กิ้งหนีไปเพราะเลิกบริกรรมผีก็กิ้งกลับมาอยู่หลายรอบ เออ他这样不诶诶几也这样不停的在念这个咒，当他在念咒的时候，这个鬼就滚开他的身旁。当他这个咒不念一停下来的时候，这个鬼呢就又来睡在他身旁。ตอนหลังท่านก็เลยมีสติระลึกได้ เอ้ยเรามาบวชเราไม่เป็นพระจะมากลัวผีแบบนี้ได้ยังไง เออ当过了 哎，一会他就有觉性浮起来，智慧升起来，说：“哎，我是个出家人，我是个和尚，我干嘛还要我，我干嘛还要做这些事情？哎，我要害怕鬼做什么呢？”嗯，เรามีกรรมฐานนี่เรามีวิธีการฝึกสตินี่จะมาบอิกมอยู่ทำไม？啊。 我来用功修行的，我是来用功修行的，呃，我是来培养觉性的，我还要，呃念这个咒做什么呢？他咧，就起来，就起他就坐起来了，从，呃坐起来了，做手部动作。没สนใจ个鬼在在，还是不在，不去在乎，不去在意他了，哎，随他去吧。 พอท่านยกมือตั้งจังหวะไปสักพักหนึ่งไม่เห็นมีผี อยู่ข้างๆแล้ว当他在做手部动作过了一会以后哎再也这个鬼哎在身边的鬼就再也没有了ผมก็ระลึกได้ถึงเรื่องของตัวนี้ของพ่อ ตอนที่ไปอยู่ที่ที่ฝังศพก็เลยเอ้าเราจะมากลัวทำไมนั่งสร้างจังหวะดีกว่า 当我在这个诶火化场这里的时候，我就想起长老的这些教导、这些教诲，所以诶，我干嘛要害怕。我害怕什么？我也是做起来就做手部动作。嗯，我坦诚话，哎，他、他、他，他只在有个手有个手有个手有个手有跟手有个手有个手有个手有手有个手有个手有个手有个手有个手 哎，是跟心跟自己在一起的时候呢，哎，那个心他就不会去在意，不会去关，不会去关注外面的事情。啊，我老哎喏，嘿，让培养专注、专注吧，专注的用功，嘿，มากๆ。请我们大家也要认真，要精进来用功，哎，做手部动作，多多做手部动作，多多精行。 มันจะมีอนนิสงส์มากทำให้เราเห็นความกลัว เห็นความอยากพูดคุยในจิตในใจของเรา它就能让我们看到我们害怕的心，也能让也能让我们看到我们要聊天的心。เห็นหลายหลายอย่างมากที่มันติดนะติดใจที่มันเป็นความเคยชินในอดีตของเรา可以看到很多我们过去的旧习气。เห็นความกังวล เห็นความฟุ้งซ่านปรุงแต่งเยอะแยะมากมายในจิตในใจของเรา可以看到我们的诶在打妄想可以看到我们散乱的心种种的心态都可以看到ถ้าสติมันเกิดขึ้นมาเนี่ย จิตเราจะยิ้มคือคือสภาวะมันเกิดความตื่นรู้ขึ้นมา那如果我们有了觉性呢我们心它就会微笑了哎我们的心它就会醒过来 นะให้เราทำตรงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้ได้เราจะมีความมั่นใจว่าโอ้การปฏิบัติธรรมมันมีอานิสงส์จริงๆนะอ่า那么哎，我们来用功呢，我们就可以看到哦，这个呢是真的，我们内在是有不停在变化的。นั่นแหละมันจะถ้าเราเห็นมันเนี่ยมันจะมีความขยันของมันเองเลย那如果我们常常看到我们内心我们内在在变化呢，它自己它就会去用功了。 我们今天就说到这里，一起离婚。吧。